hoc jubileo de tiu tagai programoi. Hodiau estas jubilea tago por la esperanta retradio. Nome antau precise hoc mi enretigis la unuan son articolon cun aldonita texto. Ecte tiam, gis hodiau, sen interrompe ciu tage, aperis nova son articolo unue nur estis mi, sed baldau sam jare al venis novai contribuantoi, nome Paulus Viana el Brasilo, cae Andreo Bach el Pollando. Estas ja mal granda miraclo, che tiu volontula cun laboro nun jam funcciadas de ociaroi. En la interreta mondo tio ja estas prescao eternetso, dum ali flanque esperantuio, tio estas nur tre mal longa epoco, char en ia esperanta medio, cio iras cutime tre mal rapide. Oni hesitas accepti ion novan. Nun tamen, la esperanta retradio conqueris firman posizion en esperantuio. Tion pruvas la ciutagai, statisticai datumoi, pri la auscultado. La Esperanta Retradio havas ciu tage circa un naucent ge auscultantoin. Plei fortai landoi tiu rilate estas Usono cae Brasilo. En Europo estas Francio. Malfortai estas Britio, la Scandinaviae landoi cae precipe Germanio. Se oni consideras la grandezon de la lando, tiam Hungario havas proporcie plei multain ge auscultantoin. Cai ec Austrio tiu rilate atingas bonan rangon. En Rusio estes nur mal multai auscultantoi, cai pricinio apenao eblas tiri ion, char la lando shirma sinde informoi el exterlando. Tio estes tutte necontentiga situatio indas ciu tage ausculti la esperantan retradion. La presentatai temoi estas tre variai. Estas plurai parolantoi cae parolantinoi, cae ancau la grado de facilezzo au malfacilezzo de la textoi varias. Se quelcae ella son articoloi estas tro malfacilai por novlernintoi de la lingvo, tiam ja eblas electi tia in textoin, kiwi ne postulas tiom da lingua sperto, exemple fabeloi. La aldonita texto ja ebligas facilan comprenon, sed gravas ausculti la presentatan son registrajon, char nur per auscultado la lingvo povas en en la cerbo. Suprajas ti de esperanto ne multe helpas alla crescado de la lingvo. Oni abonege povas amusigi usante la lingvon en internaziai rencontigioi de esperanto parolantoi, cae tio esas tre motiviga sperto por plue partopreni en tiai aranjoi. Sed pli profundan contentigion pri la lingvo oni atingas nur per pli profunda occupigio la auscultado de retradio por multai lernintoi certe estas granda defio, cae tial ciu qualita cresco de la parolantaro de Esperanto ocasas nur tre mal rapide, cae protio necessas persisti en la agado de productado cae disponigado de Esperant linguae son materialoi. Se ni successos plenumi tiun taskon, dum pluai du jaroi, tiam ni povos festi dec jaran jubileon. Mi estas optimisma, che ni atingos tiun celon.